Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Agus S. Banjarjo, Bojonegoro dengan judul Wengi Sing Gegirisi. lan sepi banget. Jam tembok wis setengah rolas kurang limo. Aku turun turu. Amergo hatiku sumpek banget. Urip iki tak rasa abot lan rekoso. Amergo wis suwe aku ra kerja. Dalu kuwi aku metu mlaku-mlaku kanggo mlipur atiku. Ora pati adoh lan suwe aku wis ketemu kanca-kancaku. Nyopo lan melu nimbrung omong-omong. kok gayeng tenan mas apa ora padha ngantuk ta koncoku heri mung mesem nanging sing ari banjur jawab ngantuk piye ta wong iki lagi wae ngomong masalah sing serem-serem ci krungu jawaban kaya ngono aku mantuk-mantuk sakjane aku ya tertarik masalah ngono kuwi hananging ngamergo atiku sumpek aku mung dadi pendengar lan meneng bae ning omongan kang ngarah kegoipan kuwi ora pati suwi buyar amergo ari sambat ngantuk banjur mulih aku karo Mas Heri. Sak pungkure ari mau Mas Heri nyedhai aku banjur omong-omong. Ana apa kok? Kok gak melu omong? Aku banjur jawab, ora ana apa-apa. Ya omong males ae, Kang. Oh, ngono ta. Tak kira ana masalah liyo Iku omongane Mas Heri. Sing pingin ngerti ana apa sejatine kok aku meneng wae. Alon ning mesti. Mas Heri mancing aku ngajak ngrembug masalah goib. Apa kowe ora duwe barang mesti ajilan sak pinunggalane to? Aku banjur jawab, ora duwe, Mas. Ning yen sampean gelem jupuk ya tak dudohi panggonane lho. Rumangsa penasaran, Mas Jeri banjur takon, "Ana ngendi? Wujute apa?" Aku mesem, terus ngomong, "Wujute tombak lan kanggone nambak udan karo tanganku nduding ngalor." sinambi nyedot rokok dheweke ngomong meneh. Kenapa kok ora mbok jupuk? Apa kowe wedi ta? Aku ora wedi, Mas. Nanging aku mau ya males. Mas Heri terus ngudak omonganku. Lah kenapa kok moh? Aku meneng sedelo karo ngusap rambutku sing rodok gondrong. Ya mergo bagi aku ngono kuwi ora penting. Mbo yen wujud Mas utawa Inten, mungkin ae aku gelem bisa tak gawe modal kerja. Ya mbo yen karepku koyo ngono, banjur Mas Heri meneng ora omong meneh. Kurang luwih rong menit sak bari Mas Heri omong, dumadan ana udan kang deres banget. Ning aneh, dan kui gedhe-gedhe banget. Aku isih eling yen wektu kui rai lan tanganku kena banyu kui Rasane lara banget. Padahal langit padang jinglang, lintang ya sumebyar. Aku bingung, banjur mlayu golek panggonan sing aman. Sakwise udan mau ilang aku takon karo Mas Heri. Apa sampean rasakno ana sing aneh, Mas? Deweke karo godeg-godeg banjur omong. Ya kuwi sing jenenge udan kiriman. Aku mlono sinambi mikir. iyo, ya, ora mendung kok udan mau deres banget. Tapi kok mung hitungan detik. Mas Heri ngajak ngalih saka panggonan kuwi karo ngomong. Wis ora usah dipikir. Mulane besok meneh hati-hati yen ngomong masalah ngono kuwi. Aku ora jawab banjur lungguh ing bocor. pinggir dalan. Mas Heri uga melu lungguh malah jejer aku. Aku ndelok jam tangan. Wektu kuwi wis jam 1 luwih. Apa pe mulih pitakone Mas Heri? Ora, Mas. Lah wong aku ya durung ngantuk. Wektu kuwi mripatku weruh sinar abang. Sinar kuwi terus tak sawang, suwe-suwe dadi wujud krising mancep ana lemah, pucuke ana ngisor lan gagangi ana dhuwur. Mas Heri tak rangkul tak duduake krising isih mekana bangkui. Ning dheweke ora ngerti, malah bingungi dhewe. Endi to ana krisi endi? Aku nduding karo omong. Kuwi lho Mas, sing kok isor wit gedang. Dheweke lagi ngerti banjur matuk-matuk. Alon ning mesti sinar bangkui musno. Durung ilang rasa heranku dumadakan ana swara gedebuk ing mburi tengenku. kontan jantungku neratap kaya api pedot karo mencolot aku ngerangkul pundai e mas Heri mas suara apa aku dewe banjur omong wes santai santai santai aja gak ada apa-apa kok karo emosi aku ngadek santai piye lah wong jantungku teratapan ngene kok kaget tenan lo aku Mas Heri banjur ngongkon aku marani asale swara kuwi. Pancen ora adoh mung kurang luwih telung meter. Korek ing tanganku tak sumet supaya padang. Ning yo bener kandhane Mas Heri mau. Pancen yo ora ning apa-apa. Aku balih lungguh karo nyumet rokok. Ning atiku tetep takon, "Apa ya sing gedebuk mau?" Aku balih nyawang jam ing tanganku. Mas Heri takon, Sampai kok wis krasa adem tenan?" Karo dheweke mlaku nyabrang dalan cilik ing ngarepku. Wis jam 05.00 mas mas kenapa apa toh dewe meneng wae karo nyawang aku pancen aku ngerasa no hawa newe sadem waktu kui aku lungguh diluk sinambi ngerasa ngorokok ing tangan tengenku dumadan mas heri takon apa kui rak mambu apa apa toh aku jawab ora mas ya wong mambu bluk e rokok kui ki dewe ngongkon mateni rokokku aku nurut iya mas aku mambu gondo arum kue kembang mati tapi kok kaya minyak serimpi tuku aku isih pancet diluk. Ya wis, saiki coba sawangen sapa sing ngadeg ing pinggirku. Aku banjur ngangkat sirahku. Merane sapa-sapa to, Mas? Deweke sendakep karo merem. Aku terus nyawang deweke. Ning aneh banget, dumadan ana wong wedok ayu ngadeg ing pinggir kiwone Mas Seri. Oh, oh, putih dawa sak bobong klambine sarwa putih mripate tajem ning gobloku wektu kuwi aku ora nyawang sikile ngambah lemah apa ora aku balik ndiluk karo mikir sapa ya wong itu iki rokok sing mati mau bali tak sumet ning aneh wong wedok ayu mau wis ora ana aku banjur takon karo Mas Heri lah wong wedok mau ning endi Mas Mas Heri njawab karo guyu <laughs> lah kuwi Lho njejer ning sisi tengenmu kuwi lho. wektu iku gorokanku kaku tak gawe ngelek itu. Ulu ing gulung ngadeg, sirahku gedhe banget krungu omongan sing kaya ngono. Aku banjur ngadeg glandang Mas Heri. Wis ayo Mas, aku terno mulih wae. Ora pati suwe aku wis tekan omah. Ning Mas Heri yo tetep mulih Mas, yo omahe adoh. Ing jero omah aku ora bisa turu. Lampu tak kakno kabeh. Karo slenden dipan aku rasa-rasa. Kena ngapa yo? wong iki kok banget ngegirisi terus sapa wedok ayu sing lungo ing pinggirku mau rasa wedi sih mulet ing atiku bareng samar-samarana swara talke wayah subuh atiku krasa ayem lan aku banjur mapan turu pendengar jimat kabeh cukup semini cerita nyata soko aku yen ono umur dawa bisa ketemu maneh lewat cerita nyataku soko aku Agus S Banjarjo Bojonegoro bersama tim jimat ingat jimat hanya di istana lainnya itu palsu